Toms, arī ar mani kopā ir Andrejs. Labvakar. Un Andris. Labvakar. Um, un uh, šis raidījums ar nosaukumu Tiksim skaidrībā ir veltīts galvenokārt atkarīgiem cilvēkiem, viņu tuviniekiem, kurus mēdz dēvēt par līdzatkarīgajiem, taču uh, ne tikai šiem cilvēkiem, bet arī ikvienam, kurš kaut kādā ziņā šaubās par savu izvēles ceļu, par, par šī ceļa gala punktu, jo mūsu fiziskā klātbūtne pasaulē ir nedalāma no mūsu garīgās klātbūtnes, un tādēļ arī, kā vienmēr mūsu raidījuma sākumā, es vēlētos lūgt Andriju um, lūgt mūsu kungu un dievu, jo tikai pateicoties viņam, uh, līdz mums ir atnākušas kaut kādas atziņas, ar kurām mēs vēlamies dalīties, un tikai pateicoties dievam, mēs varam tās nodot arī tālāk jums, uh, godātie un mīļie klausītāji. Andri, vārds tev. Paldies! Uh, labvakar vēlreiz, labvakar vai labdien, radio klausītāji. Uh, es visiem gribu novēlēt šovakar uh, jauku klausīšanos, patiesu klausīšanos, priecīgu pavasari, izbaudīt šo, šo vakaru, noteikti pēc pārājas iet pastaigāt. Un tagad lūksim. Mīļais kungs un dievs, nāc lūdzu pie mums, es starp mums, mīļais kungs un dievs, es starp uh, radio klausītājiem, uh, svētī mūsu sirds un dvēseles, mīļais kungs un dievs, uh, atver mūsu sirds, mūsu prāts, mūsu auss, lai mēs sadzirdam, mīļais kungs un Dievs, un sveitī e, mūsu klausītāju, sveitī mūs, e, kas vada šo raidījumu, e, lai šīs raidījums kopā ar mūsu klausītājām ir tavu tevis sveitīts un vadīts, mīļais kungs un Dievs. To mēs lūdzam tavu mīļā dēlu, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Jā, es tā tad pieminēju šo te fizisko klātbūtni mūsu pasaulē, kas mums ir dota, un arī mūsu garīgo klātbūtni. Un šī iemesla dēļ mēs skatāmies uz to, kā, nu, ko, ko mums vēstīja arī ziņu izlaidumi, ziņu kanāli, uh, Eh, par, par jaunumiem, kas ir mm, saist, saistīti arī ar, ar ārzemēm un, protams, ar dzīvi mūsu pašu valstī. Un ir tāda, um, nu, es negribu to <laughs> nosaukt par hobiju, uh, jo tas būtu tā, tā, tādā melnā humora stilistikā, bet uh, katru reizi, kad es skatos ziņas, es piefiksēju, um, sevišķi tas ir svētdienu vakaros, uh, Ehm, kad tiek eh, uzskaitīti eh, autobraucēji, kuri pie stūras ir eh, sēdušies reibumā. Un ehm, tie, man jau <laughs> tiešām uz to melno humoru pieminēju, man jau sāk likties, ka man varbūt jātaisa ir kaut kāds tāds statistikas apkopojumi, jo nu, te, tie vidēja rādītāji ir apmēram 11 līdz 10 cilvēki, Tas nozīmē, ka sestdienas uh, vakarā šie dati no policijas tiek saņemti. Un savukārt, tad, uh, runājot par aizvadīto nedēļu, uh, tad sestdienas vakarā bija konstatēti pēdiņās tikai astoņi autobraucēji, bet ar piebildi smagā alkohola reibumā. Uh, Nu, jā, īstenībā jau patiešām te humoram nu, nav jau nekādas vietas, jo, jo teiksim, tas, kas ir saistīts ar šo, šo drošību uz ceļiem un, un to, kā alkohols tajā visā mēdz iesaistīties, nu, tur ir, tā ir tikai un vienīgi, mm, nu, tāda tiešām melna, melna strīpa, uh, un, un ne jau tikai um, kaut kādā soda izpratnē, bet, nu, diemžēl, arī cilvēku dzīvības izpratnē. Un uh, kāpēc es tā iesāku par, šo te, mm, par šiem te tieši autovadītājiem, jo šajā mm, kontekstā tad arī uh, pasakojām kopā ar maniem draugiem mm, Andri un Andreju līdzi, kas tad, uh, um, teiksim, uh, alkohola eh, tirdzniecības eh, kontekstā pēdējā laikā mums ir jauns. Un eh, vissvaigākā ziņa, kas jau ir datēta tieši ar šodienu, proti 10. aprīli, ir tā, ka mm, Saimnes sociālo un darba lietu komisija ir atbalstījusi priekšlikumu, kas paredz, ka internetā iegādāto alkoholu atļauts piegādāt pircējiem uh, ne ātrāk kā pēc sešām stundām no pasūtīšanas brīža. Um, es tad jautāšu, kurš pirmais ir gatavs atbildēt, uh, lai man nav monologs. Uh, kā, kā jūs redzat, uh, kas ir pamatā, um, nu, kam, uh, kam būtu jāmainās ar šādu uh, priekšlikumu realizēšanu? Ka, ka, kas ir pamatā šim te, nu, tādam laika atstarpēji sešas stundas? nu, laikam izskatās, ka mēs uh, kaut ko nezinām no uh, alkohola piegādes uh, nozares, teiksim tā, jo, manuprāt, iniciatīva pati par sevi ir diezgan uh, dīvaina, jo alkohols, kurš ir pirkams alkohola veiklas, uh, īstenībā tik un tā netiek piegādāts uh, tuvāku sešu stundu laiku un pat uh, ne nākamo dienu, un bieži vien pat ne pēc divām dienām. Tur parasti pērkot uh, alkoholu, <coughs> pasūtot to internetā, uh, liels alkohola veiklos, uh, piegadi ir jāgaida divas, trīs dienas, vienkārši tāds viņiem grafiks. Uh, Savukārt, tā paša laika, ja cilvēks pie eh, pasūtīta kebaba ņems eh, alus pudelēs, eh, neredzu kādu problēmu viņu ierobežot šajā lietošanā. Manuprāt, nu, lai cik divi neizklausītos, alus pudele grūti pateikt, ka būtu sliktāka lieta nekā kokas pudele, uh, ņemot vērā uh, veselību, no, nu, faktorus, kur ietekmē veselībai kopā ar ešanu. Un tātad, attiecīgi, tur, kur tas uh, piegādāts ātri, tas tiek un tā piegādāts ātri. Un, uh, nu, varbūt es arī kaut ko nezinu, bet es uh, nebiju dzirdējis par to, lai cilvēki Bolt Food vai Volt uh, būtu sūtījuši, es nezinu, degvienu kastes. Vai uh, lai viņi iegādātos alkoholu tur panākt, cik es zinu, es, tas tomēr nav iespējams. Uh, tā paša laika, ja cilvēks uh, ņem alkoholu vienkārši kā komplementu ešanai, un tas, es nezinu, vīna glazīte, nu, maza pudelīte vai alus pudle vai divas. Uh, es neredzu baigu problēmu līdz ar to, tāpēc uh, tas samarē ir divaini. Bet uh, es pieļauju iespēju, ka tā kā es neesmu tik aktīvs alkohola patērētājs. Es varbūt kaut ko nezinu par alkohola piegādes pasauli un iespējams, kā ar alkohola piegādi, piemēram, ir iespējas kaut kā apiet arī ierobežojumus nakta alkohola tirzniecība un tā tālāk. Lūk, bet, nu, man personīgi izskatās, ka šī ir diezgan dīvaina iniciatīva. Andri, kāds tavs skatījums uz šo <clears throat> jauno priekšlikumu? Uh, kurš izskatās, ka, ja ne ir, tad ļoti drīz tiks apstiprināts? Uh, nu, visi šie aizliegumi un uh, visas šīs piedāvātās versijas uh, uh, dos no 18 gadiem to, 20 to, uh, 6 stundas par internetu piegādās, sestdienās strādās līdz tikiem, svētdienās līdz tikiem un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Uh, man tas pirmkārt ir uh, uh, parāda, ka mēs cīnāmies ar sekām, kaut kādā veidā gribam samazināt mākslīgi, lai tikai būtu kaut kāds direktīvas un, un mākslīgi samazināt šo alkoholiņu patēriņu. Eiropas Savienības, ka būs atkal kaut kāda statistika, lai mēs tur būtu bišķi zemāk, ja? un lai vienam patiesībā neinteresē, uh, vai šeit Latvijā uh, samazinās alkohola lietotāju skaits patiesībā, ja? jo es nevienā šajā direktīvā nedzirdēju uh, par uh, ārstēšanu, par uh, kaut kādām jaunām metodēm, par kaut kādām jaunām Minnesotas programmām, uh, ceļu mājām vai kaut ko citu interesantu izdomāt, kurš šos cilvēkus arī ārstēt, ja? jo tad mēs ķeramies klāt sekām un, un cēlonim un, un, un ar sekām strādājot jau nekas nevar mainīties, jo tie dzērāji jau nemazināsies, ja? neviens jau viņus neārstē, un, un, un, un tāpēc jau pilnīgi es saprotu, kad uh, kad runā, ka būs melnais tirgus, kuru nevar izsekot, bet viņš statistikā neparādīsies, ja? Un līdz ar to statistikā mēs Eiropas Savienībā pēc gada nebūsim pirmajā, pirmajā vietā, ja? Bet tai pašā laikā šo piedzērušo skaitu Latvijā mēs redzēsim tikpat daudz, ja ne vairāk, ja? Un tad ir jautājums, ja? Cik patiesi tad mēs vēlamies, lai uh, Latvija, Latvijā e, šo alkoholiķu ir mazāk, jo, ja ir šāda dzeršanas e, daudzums, tad par kādu labklājības valsts mēs varam runāt. Ja? Jo dzeršanā ir iekšā bērni, bērnu nami, bāreņtiesas, uh, uh, darbā neiešanas un uh, Uh, nu, viss šīs negācijas, kas saistīts ar alkoholu un tā tālāk un tā joprojām, nu tā nav uh, <laughs> attīstīta labvēlīga valsts, uh, par kur mē, ko, ko mēs gribam attīstīt, ja? un, un viņa nekad tāda arī nebūs, jo uh, tad dzeršana notiek, kautiņa notiek, zakšana notiek, uh, vīrs it sievu, bērnu mūkārā un, un labklājīga valsts. Jā, nu tad iznāk tā ļoti bieži, ka tā labklājīgā valsts manā skatījumā ir vecrīgā apkārt saimnes namām, jā, tā ir labklājībā valsts un pārējie viņiem neinteresē, jā, un līdz ar to šitie visi e, maiņas, es neesmu pret, var mainīt, vajag samazināt arī uh, Uh, un, un pēc tam cīnīties ar, uh, arī ar uh, to pelēko zonu, kur uzrodās šis alkohols nelegālais, ja? ar to, protams, jācīnās, jo viņš parādīsies, ja? un, un ļoti labi, ka samazina laiku un tā tālāk, un varētu vēl cenu pacelt, tas būtu tikai par, ja? bet jautājums jau ir, uh, kur ir pats alkoholiķis, kur ir pats cilvēks. Es šeit neko nedzirdu par pašlietotāju, ko mēs darām viņa labā, aizsaisot veikalu un viņš aizies nopirkt melnā tirgu. K kas ir mainījies? Ja? Ka, jo uh, es arī gribēju pateikt pašā sākumā, ka mēs uh, uh, un arī mūsu pārraidē kaut kādā tuvākā laikā mums būs uzaicināti arī narkoloģi, ja jūs neticat mums, ja, ka alkoholisms tā ir slimība, ja, un, un visa dzeršana sākās no šīs slimības, ja? un visā šajās saimnes sarunās un sēdēs un tā tālāk un tā joprojām es neesmu dzirdējis nevienu rakstu, nevienu vārdu, nevienu partiju, kas uzstājās par alkoholiķi, ko ar viņu darīt, kā viņam palīdzēt, lai viņš uh, Eh, ka viņam būtu pilnīgi vienalga, vai tas veikals ir vaļā vai nav tas alkohola, ja? Eh, sākt ar viņu strādāt, ja? un tad domāt par veikaliem, ja? Eh, un ja es atgriežos pie pirmā paša sākuma jautājuma, ko, ko tu tom uzdevi par sešām stundām internetā, es gribu <laughs> atbildēt ar to pašu, ja? kas tad to kontrolēs? Jā man piegādās pēc stundas vai sešām stundām vai pēc divām dienām. Nu, vienmēr jau ir kaut kādas parauga revīzijas, kas uh, tiek veiktas, lai pēc tam varētu mm, šo likumu, nu, jaunpieņemto uh, regulu pēc tam attaisnot ar kaut kādiem datiem, cik tur ir konstatēti un tā tālāk. Bet, nu, Jā. Nu, tas jau ir tā uh, Eh, pēc, nu, pēc reglamenta. Pēc reglamenta, ka trīs reizes mēnesī jāiztaigā eh, trīs vietas, pieņemsim, ja pārbauda, jā. Nu, nav jau tā, ka tā kontrola būs uzlikta uz visiem, kas tirgojas ar alkoholu, ne visi arī būs pieteikušies, kas legāli, legāli un tā tālāk un tā joprojām, jā. Un, un, un tas tāpat tās kā valsts ieņēmuma dienests. Viņš taču neiet katru dienu uz visām firmām, nesūt pārbaudi, jā, veikt auditu. Viņš tāpat tās vienā firmā varbūt viņš parādās, kādā firmā viņi iet, jā, bet, teiksim, ir firmas, ja zinu, kur ir 20 gadu un neviens audits nekad viņiem nav bijis, jā. Uh, uh, nu, nu šādā veidā, ja, un es domāju, ka tādā pašā veidā tiks arī noteikti šī attieksme par, par kontroli, par vai kāds pārdon, vai, vai veikals ir no tikiem vaļā, vai, vai uh, Eh, internetā būs pēc sešām stundām vai pēc piecām, nu, ja, jo eh, likumu jau ir pieņemt ļoti viegli, ja tur diskutējot un tā tālāk, jautājums jau ir tas otrais, kas ir galvenais, ja ir divi galvenie jautājumi, par ko nerunā, ja, eh, kas to kontrolēs, kas to vadīs un kas to pārzinās, ja, un atgriezīšos vēl vēlreiz, uh, uh, un ko mēs darām ar tiem alkoholiķiem, ja, uh, varbūt vajag tā kā Hitlers, ir tā kā Staļins teica, ja? nošaut un tam, kā viņš teica, ja? uh, nav cilvēku, nav problēma, ja? un tad izšaut visu alkoholiķis, kā, teiksim, uh, Hitlers tur gribēja uh, visu ebrejus vai, vai, vai gejus, ja? nu tad izšaujam visu alkoholiķis, kam ir diagnoze, un tad mums te nav jāmocās, un, un, nu tā, ja? uh, nu, te, te ir par to melno humoru, ko tu runāji, ja, tom, uh, nu, es bišķi tā kā arī uh, eh, papildinu šo uh, melno humoru, ja, ka tad ir nošaut visi alkoholiķi, ja, bet es vienmēr saku, nu, nu viss jau nevar nošaut, jo dzims jau nākošie, <laughs> eh, jo tā ir slimība, ja, un viņi ir pārsvarā, viņi ir iedzimti, ja, viņi ir gēnos, ja, lielākā daļa procentu, un tu tur neko nevar izdarīt, ja, un, un, un, un, un gribētos dzirdēt, ja, kaut kāds veselības ministrijas, kaut kāds sēdz, kur šis jautājums tiek apsverts, eh, cik mums eh, ir alkoholiķi, ko mēs ar viņiem darām, kādas programmas viņiem ir paredzēts, cik ir izgājuši, eh, cik viņiem seko līdzi, cik turpina kaut ko šo ceļu iet tālāk un, un, un, un, un tur vēst kaut kāda statistika, nevis tik, cik ir izdzerts, bet cik cilvēki ir atgriezušies sociālajā dzīvē, un tad mēs varam teikt, ka mums ir labklājība valsts, ja? ka mums no tūkstots cilvēkiem, pieņemsim, 15 ir atgriezušies, ja? un tad es gribu teikt slavu Dievam, tā, tā ir uzvara debesīs, ka mēs no tūksties cilvēkiem 15 esam atgriezuši, ja? un, un protams, ka šis darbs uh, ir uh, katru dienu, gadu no gada, jā, jo tie cilvēki jau nāk klāt, un mums kaut kas ir jādara, lai viņi paliek mazāk, nevis nošaujot, bet ar viņiem attiekties kā pret cilvēkiem, jā, kā pret mūsu sabiedrības locekļiem, un dot viņiem šo iespēju, ja jau valsts tirgo, jā, saņem par to naudu, saņem par to lielu naudu, un man jau nav žēl, kad arī biznesmeņi saņem, uh, valsts saņem naudu, jā, uh, nu tad arī vajadzētu sarunāt, vot, lūk, ko vajadzētu, jā, viņiem sēdēt un lemt, cik procents no šiem ienākumiem mēs atvēlam uh, nevis narkoloģijai priekš tabletēm, kas neko nedod, jā, bet uh, Uh, bet uh, kaut kādu programmu radīšanai, cik procentu atvēlēti uh, mēs atvēlēsim uh, alkoholisma nevis apkarošanai, bet ārstēšanai. Paldies! Un es varu atgādināt, ka gan šis raidījums, kur nosaukums ir Tiksim skaidrībā, gan arī jebkurš cits rādījuma arī Latvija raidījums skan pateicoties jūsu ziedojumiem, mīļie klausītāji. Ziedot jūs varat pa tālruni 930 6769 tātad 9, 3, 0, 6, 7, 6, 9. Un vēl es jūs varu mudināt, arī zvanīt mums uz studiju, jautāt kādu sev aktuālu jautājumu, kas tā vai citādi saskana ar būšanu skaidrībā, vienalga vai fizioloģisku vai garīgu, un jūs varat mums piezvanīt pa tālruni 67 969 131 67 969 131. Un eh, eh, tas, ko Andris nu pat eh, nu pieminēja par šo te par šo te uzskaiti, kā varētu mm, uzskaitīt tos cilvēkus, kuri, nu tā sakot, ir atgriezušies no no atkarības bedres. Mm, jā, es pieļauju, ka tur ir vairāki iemesli, kas tādu mm, uzskaiti padara grūti veicamu, un mm, nu, tie ir dažādi tie datu aizsardzības regulējumi, ne tikai saistībā ar to, kādu informāciju cilvēks pats vēlas izpaust, bet, nu, teiksim, ja, ja runā par tādu palīdzības forma, kā anonīmi alkoholiķi, tur ir šī anonimitāte, un tad nu, cilvēki nav pārliecināti, vai viņi ir tiesīgi piedalīties kaut kādās aptaujās. Nu, jā, tur ir, tur ir um, nu, tādi dažādi uh, aspekti, kas varbūt tos ciparus neļauj tik viegli apkopot, kā nu, kā Andris minēja, nu, to, to vienkāršo uzvārdu. Kā... Nē, jā, bet tu saproti, ka tas ir ne tikai par to, ka Uh, labi, tas var būt anonīmi, bet ir jau arī šī personīgā nevēlēšanās, jo nu, nu, jā, šis nav jā, pats skaistākais jā. Uh, pieredzes stāsts, ar kur cilvēkam dalīties, nu tādā ziņā. Bet ja par tiem datiem un ja par to, uh, kā šie ierobežojumi tomēr ir nesuši kaut kādus Uh, uzlabojumus, tad um, visi klātesošie labi atceras to, ka mm, mēs kopīgi pārdzīvojām koronavīrus, uh, SARS-CoV-19 uh, um, pandēmiju, kas bija pārņēmusi visu pasauli, un, um, un uh, teiksim, šajā kontekstā, tad, kad uh, tas uh, mm, gan, gan veselības ziņā, gan, gan sociālā, gan politiskā ziņā eh, tas pīķis bija 2019. gads, tad eh, Latvijā patērētais alkohola skaits uz vienu iedzīvotāju bija 12,9 litri. Nākamajā gadā viņš mazinājās jau par trim tā dēvētajiem procentu punktiem, mēs komati tātad 12,6 litri līdz 2021. gadā 12,3. Bet nu jā, tā ir tikai viena tāda maza atkāpe, bet teiksim par to, kādus ieguvumus ir, ir nesusi, piemēram, akcijas nodokļa celšana Lietuvā konkrēti. Um, no 2017. gada Mm, šis alkohola patēriņš eh, konstanti ir, ir mazinājies, un, um, jo tika pieņem gan pieejamības, gan arī reklāmas, ja mārketinga ierobežojumi. Un, um, un um, pa, samazinājās eh, tieši 22. gadā pēc um, statistikas datiem tika reģistrēts mirst, mirstības samazinājums tieši vīriešu vidū, un tieši brīvdienās un svētku dienās, um, jo tur arī tā tad, mm, tieši svētdienās un pirmdienās, es atvainojos, kas bija saistīta ar alkohola lietošanu brīvdienās. Un um, bija krities, 2022. Um, gadā e, bija krities alkohola reibumā paveikto noziegumu skaits, mazāk cilvēku gājuši bojā nelēmas gadījumos, darbā, uh, situācijās, kad eh, nelēms gadījumu izraisījusi persona alkohola reibumā. Un eh, līdzīgi dati ir arī par Igaunijas panākumiem, bet eh, pie tiem mēs iespējams vēl atgriezīsimies, taču tagad es gribu nolasīt ziņu mm, WhatsApp vietnē, kur mums ir atsūtījusi Olivija. Uh, Un, um, um viņa saka, pateicos par jūsu raidījumu, šī tiešām Latvijā ir liela problēma. Un tad viņas jautājums ir šāds, ko pašlaik um, piedāvā Latvijā slimojošajiem ar alkohola atkarību. Nu, kā tad uh, Andris jau pieminēja, uh, apzīmējumu uh, narkoloģija, uh, Uh, tas ir eh, viens no, no, no palīdzības veidiem, kas um, ar, ar, teiksim, ar, ar šīm dzeršanas sakām var rīkoties uh, tajā stadijā, lai nodrošinātu dzīvības pamatfunkcijas, lai atgrieztu cilvēku pie, pie daudz maz veselā saprāta, uh, nu, taču visam visam pārējam atvesaļošanās procesam nu, tur ir nepieciešami jau, jau daudz ilgāki termiņi, un e, šī palīdzība netik daudz vairs ir medicīniska, bet jau um, nu, garīga līmeņa, uh, gan tā būtu psihoterapija, uh, Eh, gan arī manas iepriekš eh, pieminētā mm, anonīmo alkoholiķu sadraudzība, kurā cilvēki ar, ar, ar šo te atkarības problēmu eh, tiekas un, un, un, un, un dalās savā pieredzē, un ne tikai cilvēki, kuri ir atkarīgi no alkohola, bet arī kuri ir atkarīgi no narkotikām, no azartspēlēm, uh, un arī, arī no pārmērīgas vai, vai, vai neveselīgas ēšanas paradumiem, jo, jo atkarības uh, virzieni nu, cilvēku gadījumā var, nu, kā to angliski saka, notrigerēt, jeb ierosināt ļoti dažādos virzienos, arī starp citu datorspēļu um, gadījumā, ne, ne tikai, ne tikai azartspēļu. Uh, Jā, un Olivija vēl piebilst, uh, uh, nu, pie manis tā stāstītā par Lietuvu, viņa uzsver, ka Lietuva ir katoļu zeme, bet mēs misionāru zeme, nu tā tad uh, <laughs> tā zeme, pie, nu, kura, jā, ticību, uh, kā lai to nosauc, vēstneši ir, ir, ir daudz dažādāki un, un, un daudz neregulārāki, uh, nu jā, Lietuvā, protams, kato, katoļu baznīca ir, ir, ir nu jā, liels fundaments, varbūt, ka tas ir kaut kā ietekmējis to situāciju, ko, ko vēl mani kolēģi var, var atbildēt, ko pašlaik Latvijā piedāvā slimojošiem cilvēkiem ar alkohola atkarību? Baznīcu? Jā, starp citu, baznīca. Andrei, lūdzu, turpini. Jā, nu, man liekas, ir diezgan atsimredzama, ka pirmais, gan pirmais, gan pēdējais, pie kā mums ir jāvēršas pēc paudzības, ir Dievs. Tātad, uh, kad tas ir es, piemēram, pats tā daru, uh, kad es dzīvos situācijas, kur es uh, nezinu, uh, kāda izēja, uh, un kad es to meklēju, nevaru atrast, uh, pirms, ko es daru, es Dievam. Lai viņš man palīdzētu to atrast. Un pat, ja man liekas, ka nav iespējams, ka tas ka nav nekāda risinājuma, tad Dievs man vienmēr palīdz atrast to. Un, tāpēc es domāju, ka tiem cilvēkiem, kuri kaut kāda iemesla dēļ uzskata, ka viņiem šobrīd nav atbilstošas programmas vai atbilstošas kādas iestādes, kur, nu, kur viņam palīdzētu apkarot viņa apkar, atkarību. Nu, pats pirmais, kas viņam būtu jāizdara, ir jāpalūdz Dievam, lai palīdzētu atrast risinājumu savai problēmai. Jā, es gribētu paturpināt uh, to domu, uh, kā tad ir piedāvājumi mums Latvijā, Andrejs jau te vien minēja, Toms arī minēja anonīmos alkoholiķus, kas ir efektīvi, ja, un, un, un, un, un, un, un uh, es arī gribētu teikt, ka uh, anonīmie alkoholiķi un dievs vai garīgums, ja mēs gribam teikt, tās ir pamatlietas, jā, viņas varbūt nerisina vienā dienā, uh, Uh, bet viņš tas, kas paliek skaidrā, cilvēks uh, um, nu, ar dievu, ar skaidrību, vienam uh, un vienam šo slimību ir uh, uzvarēt grūti. Jā, ir vajadzīgi uh, palīgi, ja? un, teiksim, ja, ja tā ņemam, tad anonīmie alkoholiķi ir tie, kas ir sapratuši, ka viņi var palīdzēt viens otram, galvenais nepalikt vienam, jo viens šo slimību uzvarēt nevar. Un es esmu mazliet pazīstams ar anonīmu, <coughs> es atvainojos, anonīmu alkoholiku kustību, uh, un tur ir cilvēki, kas nelieto 20 un pat 30 gadus, nāko tikai uz sapulcēm, un viņiem tur ir kaut kāds savu uh, principi un tradīcijas, uh, un viņi tur darās un ņemās savā starpā, un viņi viens otru atbalsta, jā, ar savu pieredzi un tā tālāk, ar savām enerģijām, uh, viņi arī tur, uh, uh, viņa lūksnā ir Dievs dod man dvēseles mieru, Un, un, un kas ir pats galvenais, kad es uh, lasīju tur viņiem tos priekra, priekšrakstus, uh, uh, tad tur bija rakstīts uh, divi tādi teikumi, uh, ka, lai alkoholiķis paliktu skaidrā, ir vajadzīgs divas svarīgas lietas. Viena tas ir uh, garīgums, iet garīgo ceļu, attīstīties, ja, uh, garīgi, augt garīgi un būt godīgam. Uh, ka tad ir iespēja palikt skaidrā, jo tā alkohola lietošana jau ir tikai tāpēc, ka mēs visi esam cilvēki, mums visiem ir dvēseles, uh, un mēs gribam labi justies, ja, un ja mums šī dvēsela nestrādā, mēs lietojam alkoholu, un mums liekas, ka dvēseli priecājās, bet patiesībā tā ir uh, ķīmiska viela, kas mūsos rada sajūtu, ka mēs esam uh, milzīgi dvēseliski cilvēki, mēs tur apskaujamies, mēs tur raudam, mēs tur uh, labas lietas viens otram sakam, un tad, kad viņi ir skaidrā, es saku, ej, šodien izdari to, ej apskauj šo cilvēku, ej pasaka, ka tu viņu mīli, tu taču esi sirsnīgs un tā tālāk un tā joprojām. Nav šīs vielas un viņš to nevar izdarīt, jā. Un garīgs cilvēks to var izdarīt, viņš var pieiet skaidrā prātā apskaut, pateikt, ka mīl, vai palīdzēt, vai būt un tā tālāk, tā ir cita pasaule, ja? un protams, ka tas nenotiek vienā dienā, ja? man, man, protams, ir vieglāk aiziet uz narkoloģiju, paprasīt psihoterapeitam vai narkologam uh, tablešu paciņu, ja, ar domu, ka es tagad izdzeršu tas tabletes uh, un uh, es būšu vesels. Ja. Galvenais, ka tik pašam nekas nav jādara. Ja. Un te tas centrālais jau ir tas uz šo slimību, ja, kamēr pats nevēlēsies un kamēr pats nepieslēgsies klāt savai atvesaļošanai, jo viņa ir neārstējama slimība, ja, uh, un kad man prasa, kurā vietā tad viņi ir neārstējama. Neārstējamais moments šajā slimībā ir tas, ka cilvēks var nelietot arī 20 gadus, bet ja viņš ir alkoholics, ja viņš pēc 20 gadiem iedzers 50 gramu, tad būs tāpat tā kā agrāk, nekas nemainās, un tā, un tā, un, un tā ir tā detaļa, uh, kas eh, ne, eh, nu, ne, ir neārstējamā daļa, ja? un tāpēc šī slimība ir neārstējama, un tāpēc ir jāiet garīgo ceļu, kad nu, nevis es nedzeru, tāpēc, ka es nedrīkstu, bet es nedzeru, tāpēc, ka es nevēlos, man ir labi tāpatās, ja? man ir labi, es esmu laimīgs, paldies Dievam, kad, kad es esmu ticis vaļā, ja? un tas ir tas garīgais ceļš, uh, uh, kas nav vienā dienā, bet viņš ir jāsāk iet, uh, ir jābūt šī vēlmei būt skaidrā, ir jābūt šī vēlmei kaut ko darīt, griezties gan pie Dieva, meklēt kaut kāds atbalstu grupas, viena no tām ir anonimē alkoholiķi. Es arī ļoti gribu uzteikt katoļu konfesiju Latvijā, lai gan Tom, tu teici, ka uh, Lietuva ir katoļu zemi, to es zinu, ja? bet ja mēs runājam arī, pie kā vēl var griezties, kad uh, Eh, katoļu eh, konfesija, draudzes un, un, un, un eh, Latvijā viņi ļoti strādā ar šo problēmu, viņi kaut kādā veidā ir izvēlējušies šos, šo atkarīgos cilvēkus, ja, kad uh, es arī esmu kristietis un es gan pats esmu luterāns un es esmu <laughs> pastaigājis par vairākām baznīcām ar uh, ar vēlmi viņas piesaistīt, ne katoļu, jā, es nesaukšu kuras, jā, a, a, piesaistīt kaut kādās grupās, kaut kā cilvēks, sak, iekustināt draudzēs un a, aicināt pie sevīm šo problēmu runāt, ja, jo tā, tā gal galā ir baznīca, ja, šī slimība gal galā ir saistīta ar apmātību, tad, tad iespējams arī ar melniem spēkiem un tā tālāk un tā joprojām, ja, tad vienīgie katoļi ir tie, ja, arī mēs ar savu pārāidi, es atceros, kad mēs iegājām pie arhibīskaps Bigņevu, ja, viss durvis vaļā, mēs sakam, nu mums ir tā doma, tā bikla, mums ir tāda ideja, nu mēs tā kaut ko gribam, bišķi, Andri, nav problēmas, tu līdz būs. Ņem telefonu, zvan uz rādio, zvan tur citam bīskapam un tā tālāk, tā joprojām piecās minūtēs viss sakārto. Mums atliek tikai nākt un darīt, jā. Un, tā kā, uh, un, un es arī zinu, ka daudz katoļu mācītāji uh, sūta uh, savus baznīcēnus, kuri atzīst savu problēmu tieši uz anonīmiem alkoholiķiem un, un tādām lietām, kad viņi saprot, kad uh, Dievs jau ir arī anonīmajos alkoholiķos un, un, un eh, ka var palīdzēt tie cilvēki tur, kur ir arī Dievs, bet tie cilvēki, kam ir tas pats, kas tev, jā, ja? un, un, un, un, un, un līdz ar to es gribu teikt, ka katoļu mācītāji ļoti daudz uh, saprot šo slimību, saprot šo problēmu un, un to stāst saviem baznīcēniem un kam ir vajadzīgs viņi kaut kā, viņiem pat ir savas mājas, kur viņi, viņi, viņiem programmas ir atsevišķi, kur viņi iet un, un, un, un tur cilvēkiem nekas nav jāmaksā un, un, un, un vēl visādīgas daudz dažās lietas – ko es domāju būtu eh, jādara eh, pārējām konfesijām. Eh, es domāju, gan mēs <laughs> to kaut kādā veidā kaut kad dabūsim galā. Un arī valstī tas ir jādara. Arī valstī viņi centrālā šeit mums, ja, ko mēs viņu esam ievēlējuši. Un ja mēs gribam labklājību valsts, tad mums ir uh, Latvijā vajadzīgi mazāk, lai mums ir mazāk dzerošo alkoholiķu nav bijušo alkoholiķi, ir vai nu dzerošais vai nedzerošais, ja? un ko valsts dara, lai mums Latvijā būtu nedzerošie alkoholiķi. Paldies! Olivija vēl piebilst, ka ļoti daudz cilvēki Latvijā ir padomju laika kristības noliedzēji, vai arī to bērni, kuriem pietrūkst uzticēšanās spēka dievam – Un viņi jautā, vai piekrītat, ka problēmas atzīšana ir 50% no izārstēšanās. Es varu teikt, ka mm, varbūt pat vēl vairāk, jo, ja kaut ko mēs spējam atzīt, eh, tad atsaucoties uz mūsu raidījuma nosaukumu, mēs jau esam tikuši pie kaut kādas skaidrības, jo nu, tam arī ir E, šim, šim lēmumam e, redzēt sevi no malas, ieraudzīt sevi kaut kādas problēmas epicentrā, e, tas patiešām ir ārkārtīgi nozīmīgs brīdis, un ja to, ja tam pieslēdzas klāt arī uh, vai nu tuvinieki, vai kaut vai kaimiņi, vai jebkura palīdzīga roka. Un, um, paldies Andrim par ļoti vērtīgo, un arī Andrejam, kurš <laughs> sāka par to runāt, um, par atgādinājumu, ka arī baznīca Uh, un, un kā mūsu pieredzē mēs to redzam tieši katoļu baznīca ar savu uh, iniciatīvu un arī ar to, ko sauc par nu, lab, labdarīšanu, uh, dažādiem cilvēkiem, kuri ir to ceļu pazaudējuši. Nu, ja tās ja tie ķēdes posmiņi saslēdzas kopā, tad no šī problēmas atzīšanas brīža mēs jau varam arī domāt par tālāku ārstēšanos, kur tā ir iespējama, kā, kā, kā tika uzskaitīts gan šajā te anonīma alkoholiķa programmā, gan pie narkoloģijas speciālista, gan psihoterapijā, gan arī jāpiemina mūsu raidījuma eh, viesi, kuri ir ciemojušies te agrāk, kā piemēram um, apvienība Soberway, eh, par kuru jūs varat uzzināt gan uh, iegūglējot, gan arī ierakstot uh, Facebook meklētājā un arī paskatoties YouTube mūsu uh, raidījumu, kurā Jānis un Līga – no Sauberveja bija ciemos pie mums, un arī man jāpiemina Dāvida armija, eh, kas ir Anda Kudora. Mm, viņa iniciatīva, to jūs arī varat eh, sagūglēt eh, un arī YouTube noklausīties mūsu interviju ar Andi. Un tagad, runājot par ieklausīšanos, vēl pakavēsimies lieldienu noskaņās um, ar Ilzes Fominas un uh, Jūra Vizbuļu mūziku. Like Esiet sveicināti Rādio Marija Latvija. Eh, skan raidījums Tiksim skaidrībā. Un um, šodien mani sarunbiedri ir Andris un Andrejs. Un um, es pētēju arī par eh, nu jā, šādu diezgan oficiālu dokumentu par Mm, atkarības skaidrojumiem, kur ir eh, apkopojusi Eiropas eh, Savienības eh, nu, veselības inspekcijas speciālisti. Bet vakardien vakarā man bija saruna, telefona saruna ar vienu no mūsu nākamajiem raidījumu viesiem, neteikšu vēl kuru, lai tas paliek intrigai un noslēpumam, un mēs aizrunājāmies par, par, par atkarības uh, um, nu, pēdiņās fenomenu, uh, nelāgu fenomenu, jo, jo viņš diemžēl nes daudz vairāk uh, sāpju un, un, un, un, un, un nelaimju nekā ko labu. Un šis cilvēks, ar kuru es runāju, viņš teica, viņš tā pauzēja un teica, jā, atkarība, nu jā, tas, tas viss ir no mīlestības trūkuma. Um, un šeit pirms es dodu vārdu pārspriešanai Andriem un Andrim, nu, protams, ka tā ir uh, arī intīmā mīlestība, protams, bet uh, daudz plašākā mērogā skatoties, uh, kā es uh, to piedāvātu, ka nu, mīlestība caurstrāvo mūs no ārkārtīgi daudziem avotiem, uh, ne tikai no, no cilvēka, kuru mēs paši mīlam, bet arī no, no tiem, kuri mums ir apkārt, kuri ir gatavi mums dot mīlestību. Un tiešām problēma var sākties tur, kur eh, kādam cilvēkam nu, nav apkārt šo avotu, kas pret viņu šo mīlestību raida. Kā jūs redzat šo problēmu? Mīlestība ir katram, kā minimums katram mums ir dievmīlestība, par to nekad uh, nevar aizmirst un nevajag aizmirst. Uh, un es domāju, ka cilvēkiem, kuri šobrīd tieši ir tās pašas grūtākās dzīves situācijas, vienmēr ir uh, jāatcerās par dievmīlestību, jo tas ir kaut kas, kas mums tika dots neatkarīgi ne no mūsu vēlmes, ne no uh, mūsu uzvedības, ne no kādiem citiem faktoriem, cik mēs esam pievilcīgi, cik mēs esam gudri, cik pareizi mēs dzīvojam, vai uh, cik mēs atbilstām tai vietai, kur atrodamies. Uh, dieva mīlestība ir katram. Un, man liekas, tā ir primāra lieta, par ko katram būtu jāatcerās. Kā vispārējais pienāks un aizēja, jebkāda cita mīlestība, ieskaitot arī vecuma bērnu mīlestību, jo kadreiz kāda dzīve beigsies. Uh, bet uh, dieva mīlestība mums ir pirms mēs esam piedzīvojuši un palika arī pat pēc mūsu nāves. Un vēlreiz uh, atkārtošu savu domu tiem, kuri šobrīd atrodas uh, varbūt uh, smaga dzīves situācijā, vienmēr par to arī atceras, ka Dievs mīl ikvienu un mīl bez, bez jebkādiem nosacījumiem. Uh, jā, uh, protams, ir, kā tu Andrei teici, ka Dievs mīl uh, mūs visus tā, kā mēs esam, un, un mīl mūs kā greiciniekus, un, un, un, un, un, un, un, un mēs pakrītam, mēs ceļamies, un viņš mūs par to sveitī, ka mēs, ka mēs nevis kā pakrītam, bet ka ceļamies, un tas ir ceļš, jā, tas ir ceļš, jā, un, protams, arī uh, Eh, alkoholiķim eh, iet skaidrībā, eh, iet, kas nerisinās vienā dienā, un ka šeit runāja, ka 50% ir, ja ir, tad jau ir, ja, es gribu teikt, ka ja ir 50%, tad es gribu teikt, ceļš ir sācies, ja, kad cilvēks ir uz šī skaidrības ceļa, ja, vai ticības ceļa, ja, un viņa ceļš ir sācies, tie ir tie 50%, kas ir jānoiet, jāizstudē, varbūt grūti vai, vai, vai, vai kā, vai jāizcieš vai jāpārdzīvo tā tālāk, un ja tas 50% ir noticis, ja, um, un tas 50% ir noiets, ja, tad es gribu teikt, ka uh, šis cilvēks ir uz šī ceļa, ja, un, un viņa ceļš turpinās uh, Uh, jā. Uh, par, par, par, par, par, par mīlestību es gribu teikt, ka alkoholisms uh, ir cilvēkiem, um, kas mīl ierauties sevi uh, ar, ar laiku, viņi grib būt vieni, vienatnē, un tad viņi paši cieš no šīs uh, vientulības, jā, ja? Uh, jo viņiem ir tādas sagrozītas sajūtas, ka viņiem liekas, ka viņus neviens nemīl, ka viņus neviens nevēlās, uh, un ļoti bieži tā nav patiesība, bet viņi tā domā un viņi tā jūtās, tā ir patiesība, to var dzirdēt anonīmu alkoholīti sapulcēs, nevis, kad uh, uh, uh, es saku mājās mammai, tu man nemīli, un viņa saka, ko tu runā muļķības dēliņ, ja? Viņš saka, es tā jūtos. Un mamma apvainosies, ja? un viņam nav kam pastāstīt, ka man šī ir sajūta ir. Ja? Un ļoti bieži sapulcies viņam pasaka, tā ir tava sajūta, bet tas nenozīmē, tas sajūta ir tik paties, ka viņš šo cilvēku vada. Vada tā, ka viņš tam tic, ja? un ir vajadzīgs, eh, lai viņa ceļā atnāk kāds cilvēks vai kāda grupa, kas pasaka, tā jā, tā ir tava sajūta, un mēs nevaram viņu noliegt, bet vai tā ir patiesība, ka tava mamma tevi nemīl, ja? ka šī ir tā slimīgā sajūta, tā slimības sajūta, kas alkoholiķi sapin šajās sajūtās, kurām viņš notic, ka neviens viņu nemīl, neviens viņu negrib, viņš ņem pudeli, un viņš tā kā ievainots vilks plosās un, un, un, un, un tā kā pa džungļiem ņemās. Bet tad, kad ar viņu pasēž šādi izrunā par visām šīm sajūtām un tā tālāk un tā joprojām, ja, tad, tad, tad, tad, tad izrādās, kad ir tikai trīs priedzes, ja, kad cilvēks maldās trijās priedēs un netiek ārā. Ja. Uh, uh, tas ir tas slimība, ja? un, bet, uh, un līdz ar to, protams, uh, arī daudziem ir tā, ka tas mīlestības nav, uh, alkoholiķiem ir uh, tendence, ka vienmēr viss ir pamaz, ne tikai alkohols, bet ļoti bieži labas sajūtas vai sliktas sajūtas, viņam ir pamaz, viņam vajag viņas vairāk, un tad viņš viņus tur uh, reducē un, uh, un tā tālāk, Uh, bet ļoti bieži ir dzirdēts, jā, ka man neviens nemīl, uh, paši viņi ir ierāvušies sevī, ir šie vientulības sajūta, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un jo viņi vairāk lieto, jo viņi vairāk ieraujās sevī, viņi paliek uh, vieni savā istabā, uh, uh, dusmīgi uz visu pasauli un dzer, ja? un kādam janāk uh, viņiem uh, Uh, par to jau ir arī t, t, tas mūsu raidījums, ja, kad, mē, kad mēs sākumā teicām, nāciet no tiem mūriem laukā, nāciet no tiem stūriem ārā, nāciet no tiem saviem dzīvokļiem ārā, nāciet pie cilvēkiem, meklējiet sev līdzīgs cilvēks, sēdieties, runājieties, lūdziet Dievu, piesauciet Dievu. Tur, kur ir divi cilvēki kopā un mēs piesaucam Dievu, viņš ir klātesošs, jā. Ja? un, un, un, un, un, un, un, un, un atgriezīsies mīlestība. Un es vispār gribu teikt, uh, lai es mīlētu citu cilvēku, man vispirms ir jāiemīl sevi. Ja? Man ir jāiemīl sevi, ja? man sev jāiepatīkās, es gribu būt ar sevi, ja? es varu sēdēt viens pats, uh, dzīvoklī, bet es nejūtos vientuļš, jo uh, es sev mīlu, o, uh, es sev patīku, un tikai tad es varu uh, uh, sajust citu mīlestību un dot citiem. Es vienmēr salīdzinu ar naudas maku. Uh, pie cilvēka atnāk un saka, Andri, tu man var aizdot 20 eiro? Es domāju, nu es labprāt viņam aizdot, es gribu aizdot, es attaisi tukšmaks. Ja? Un ar to es gribu teikt, kad ja es gribu kādam palīdzēt un aizdot, tad man tā nauda vispirms ir jāsapēl, lai man ir tai makā, ko kādam dot. Un tāpat tās arī ir ar palīdzību, ar mīlestību, ar sirsnību, ir tieši tas pats, man ir jāmīl sevi, man ir jābūt pozitīvām enerģijām, man ir jābūt uzlādētam, un tad es varu palīdzēt šiem cilvēkiem, kur nāk pēc palīdzības, uh, Eh, jo es neesmu tukšs, un, un, un, un, un ja ir šī Dieva mīlestība, šī cilvēka mīlestība, ka šeit dvēselē eh, atverās šī dvēsele, viņa atverās, ja? viņa sāk elpot, viņa sāk priecāties par dzīvi un tā tālāk, un tā, ja? Eh, es to sauc par dvēselisko mīlestību, staigāt ar mīlestību dvēselē, krūtīs, tas nozīmē, kad uh, nevienmēr man, kad es satieku kā cilvēku, jāsaka, baigi forši to izskaties un tā tālāk un apskauties tā, ja, citreiz es eju pa vecerīgu, ja, man ļoti patīk vecerīgas arhitektūra un man ir ļoti labi. Es jūtos superīgi, es sajūtu Dievu un tā tālāk, ja, jo viņš ir manī un, un, un tā mīlestība tajā brīdī pat es īsti nesaprotu, uz ko, uh, ja? bet ir sajūta, ka tu mīli visu pasauli, ja? ka tev kādam tur daudz prastos, to, to, to, to, to ar tām ceparēm staigā un <laughs> groziņiem ziedošanai. Un, un, un šādās brīžos es kādam arī iedonu, lai gan nezinu, ka viņš ies dzert, es domāju, nu, nu tā ir viņa atbildība, kur viņš aizies, ja? bet no nu, viņš pienāca palūdzu, man ir šis, šīs sajūtas, ka man gribās ar viņām dalīties, ja? kādam iedot to, kādam apskaut, varbūt svešu cilvēku. Tur pa vecerīgi staigā tāda krievu tanti e, eh, ar grozu viņa vāķi, kā viņa tur sauc, ja? es viņai ziedo 15 gadus jau, Es gandrīz viņu katru dienu satieku vecrīgā un katru reizi es viņai tajā grozā iemetu. Un mēs jau esam draugi, un mēs, kad satiekamies, mēs apskaujamies. Mūsu acīs ir dzirks, mēs pilnīgi redzam, ka mēs, mums acis staro, ka mēs viens otru satiekam un priecājamies un varam parunāt un pasmieties un, un viņai ir Dievs un mani Dievs un, un, un Ka nekāda Amerika nav, ja manā dzīvē ienāk Dievs, tad, tad, tad viņš ir visur, kur, kur es eju, un uh, es vienmēr personīgi veikalā vienmēr pārdevējai pasakāt komplementu, kaut ko bišķi parunājos. Vai pārdevējam. Tāl. Vai pārdevējam, jā, jo, jo, jo, jo, jo, jo uh, man gribās iedot bišķi kaut kādu prieku, kaut kādu labumu, viņš strādā, jā, ja? Un ja man tas izdonās, vai viņš atsmājat pretī un kaut ko uh, pasaka man kaut ko interesantu, ja, ir notikuši šī apmaiņa, ko Dievs saka, ja, dod otram, tu dabūsi apakaļ. Ja. ja tu dos smaidu, tu dabūsi apakaļ smaidu. Ja tu kādam iespļaus sejā, tu dabūsi apakaļ to pašu. Sevišķi, ja stiprs vējš. Nu tad jā. Pre, tad... pretējo pusi. Jā, paldies. Jā, mums e, klausītājs jautā, ko darīt, ja man nav paļāvības, ka Dievs atbrīvos no grēkiem. Nu, te es varu mm, atgādināt jā, to, ko Andris minēja par to nākšanu pie cilvēkiem, nākšanu tur, e, vai tā būtu baznīca vai kāds no šiem e, grupu centriem, jo tikai uh, ar um, nu, otra vai pat vairāku cilvēku klātbūtni, sapratni un palīdzību uh, Dievs uz mums uh, var palūkoties tad, kad mēs esam tajā viszemākajā punktā, kad tie grēki mūs ir nospieduši, jo uh, tā kā jau arī Andris minēja, ka jā, viens, vienam pašam ar to cīnīties ir ļoti grūti, vienalga kurā formā. Uh, Nu, ko mēs noslēgsim ar lūkšanu, kungs, tā kā tavs mīļais dēls mūs ir mācījis. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maiz dod mums šodien un piedod, un piedod mums mūsu mums parādus, parādus, kā arī mēs piedodam mēs saviem parādniekiem, parādniekiem. un neievad mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos, amen. Visu labu, atā. Atā. Paldies!